Aidon kai Herax Aidon epitinos hypseles druos katemene katato soune ses aiden Herax de autentheas amenos hos e porei trophes epiptas soune laben he de mellusa anairestai edeto autou meteine auten legus hos uchi hane estin hieracos aut e gastera ple rosae de de auton e i aporei e pita meis donaton orneon trepestai kai hos hupotukon epen al ego ge an eien eiten en herzin hetoimen boran pareis ta me depo phainomene dio koimi houtos kai ton anthropon alogistoi eisin hoi dielpida meis donon pragmaton ta en herzin onta proientai